بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعله حجة لنا يا رب العالمين kwa fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala na taufiki zake ametuafikisha kuwa sisi ni miongoni mwa walioidiriki Ramadhani ya mwaka huu tukaiweza kuifunga na kufanya mingine yanayotakiwa na sheria ya dini yetu kama tulivyofundishwa na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kufika hapa si jambo dogo, ni jambo kubwa, linahitaji kushukuriwa, kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu kuna wengi tulikuwa nao katika ramadhani zilizopita bali iliyopita lakini hawakuweza kuidhiriki ramadhani hii na wako walioidhiriki lakini wakiwa kwenye hali wasioweza kutekeleza yale tunayotekeleza sisi kwa sababu ya maradhi au kwa sababu nyinginezo waliokufa Allah warehemu na wasamehe makosa yao waliokuwa wagonjwa Allah awape shifa ya haraka na waliokuwa katika kurubati mbalimbali Allah subhanahu wa ta'ala awafariji awaondoshee uzito walionao na sisi atuwezeshe kuifunga Ramadhani hii na kuyatekeleza yale yanayotakiwa kutekelezwa ndani ya mwezi huu na kuyaacha yanayotakiwa kuachwa na tuthibitishe hivyo mpaka mwisho wake tukiwa sisi ni wenye kukubaliwa amali zetu na matendo yetu miongoni mwa ibada kubwa ni watu kukusanyika katika nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala kama hivi kwa ajili ya kusomeshana ilmu na ilmu bora zaidi ni ilmu ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam na kila ilmu yenye kupelekea huko na kila ilmu yenye kusaidia mambo hayo ah, kutokana na upekee wa Qur'ani katika mwezi wa Ramadhani tumekuwa na utaratibu wa kusomeshana na kukumbushana tafsiri za Qur'ani al-Karim kama mtakumbuka huko nyuma tuliwahi kuisoma surati Yusuf lakini ilikuwa utasoma bila mpangilio mara utasoma sura hii mara utasoma sura hii wakati na hali zikitokea mara nyingine tusoma hiki tushai kusoma baadhi ya sura mfano kama suratul ahzab peke yake bali miaka ya karibuni tumesoma suratul talaq peke yake pia tumesoma suratu yusuf peke yake yani bila kufuata mtiririko ulio katika mushaf na hii ni kutokana na baadhi ya dhurufu na hali labda zimebaki siku chache katika Ramadhani hatuwezi kusoma sura ndefu tukaikamilisha basi tuamua kusoma sura fupi na hasa tulipokuwa na utaratibu wa safari za umra katika mwezi wa Ramadhani ilikuwa hatupate umakinifu wa kusoma sura ndefu mpaka tulipobadilisha utaratibu tukaanza mwanzo kutoka mwanzo wa msahafu mpaka mpaka Ramadhani iliyopita tukawa tumesoma sura mbili sura Yunus na sura Hud zilitanguliwa na sura nyingine huko nyuma kwa mpangilio sasa imefika wakati wa kusoma sura Yusuf lakini twairudia sasa kwa sababu tulisoma kurudia huku ni kwa sababu ya kule kufuata ule mpangilio tukitoka Yusuf tunakuja Raj tutakwenda Ibrahim tutakwenda Hijr tutakwenda Nahli al-Isra na kuendelea lakini pingine al-Karim kwenye Ramadhani hii tukapata kama sura tatu hivi kwa sababu sura Ar-Ra'd si ndefu hata Ibrahim si ndefu sana kwa hiyo llahi lkarim tutasoma suratu yusuf leo hii insha Allah baada ya kutoa utangulizi suratu yusuf ni katika sura zilizoshuka makka na hili ni kwa ijma'i wanawazuoni maafikiano wanawazuoni wote wanawazuoni wa Kiislamu na wataalamu wa mambo ya tafsiri ya Qur'an wanaeleza ya kwamba sura hii surati Yusuf ni katika sura zilizoshuka maka na siku zote twaeleza kuwa kuna sura zinazoitwa makia kwamba sura hii ni makiyatun yani ni sura yenye kunasibishwa na maka na pia kuna sura zinazoitwa madaniyatun sura za kimadina kauli iliyo na nguvu tofauti ya kutofautisha baina ya sura ya Makka na sura ya Madina ni kwamba sura yoyote iliyoteremka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya kuhamia Madina sura yoyote iliyoshuka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya yeye kuhamia Madina hiyo itahisabika ni ya Makka na sura yoyote iliyoshuka baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam kuhamia Madina hiyo ni sura ya Madina kwa hiyo inawezekana ikawa ni sura ya Makka lakini iliteremka wakati mtume sallallahu alaihi wasallam yuko Taif au iko sehemu nyingine iko safarini lakini kwa kuwa kipindi chake ni kabla ya kuhamia Madina basi itakuwa hiyo ni makia na hivyo hivyo sura za Madina inawezekana sura hiyo ikishuka iko Makka au yuko Tabuk au yuko sehemu nyingine lakini maadamu ni baada ya hijra baada ya kuhamia Madina sura hiyo itaitwa Madaniya kwa ufupi tunasema kwamba suratu Yusuf iliteremka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya kuhamia Madina kwa hiyo itakuwa ni sura ya Makka yote ni sura ya Makka kwa ijmai ya wanawazuoni wote ama zile aya tatu za mwanzo pana khilafu lakini khilafu yenyewe ni dhaifu wala haizingatiwi haizingatiwi kama anavyoeleza hivi Suyuti na wengineo katika wanazuoni katika al-Manar ameeleza Muhammad Rashid Ridha na ni khilafu dhaifu haizingatiwi kwa ufupi ni sura ya Makka sura hii inaitwa suratu Yusuf ndiyo jina lake na imeitwa kwa jina hili kwa sababu ndani yake pameelezwa habari na kisa kizuri cha nabiiullah Yusuf alayhi salatu wassalam Yusuf mwana wa Yaqub Yaqub mwana wa Ishaq Ishaq mwana wa Ibrahim habari zake zimeelezwa katika sura hii nabii huyu mtoto wa nabii mjukuu wa nabii kitukuu cha nabii habari zake zimeelezwa katika sura hii tu kwenye sura nyingine kama katika al-an'am nakumbuka ni aya 84 limetajwa jina lake tu katika sura tughafir kama sijasahau ni aya 34 limetajwa jina lake tu lakini habari zake hazikutajwa mahali pingine popote ndani ya msahafu ndani ya Qur'an ila katika sura hii tu tena kwa ufafanuzi na habari zake na kisa chake kimeelezwa kwa ufafanuzi zaidi kuliko habari za nabii yoyote kwa sura hii ikaipewa jina la surati Yusuf na hivi ndivyo walivyokuwa maswahaba wakiita tena mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Ukba ibn Amir radhiyallahu anhu amesema nilimwambia ya Rasulullah اقرئني سوره هود وسوره يوسف نسومشه نسومشه من سوره هود وسوره يوسف الحديث الصحيح اخرجه النسائي لم يسجل الشيخ الالباني رحمه الله تعالى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انا ايلز لبقوكو حمص اسمع بعض يا watu waliniambia mimi اقرا علينا tusomee asema faqara'tu alaihim surata yusuf nikawasomea suratu yusuf kwa masahaba pia wanaita suratu yusuf bali amr bin maimun rahimahullahu ta'ala akielezea kisa cha kuuawa Umar radhiyallahu ta'ala anhu anasema alikuwa Umar idha marra baina as-saffain qala istawu alikuwa akipita kati ya safu mbili ni imamu yeye anawaambia watu stawu hata idha lam yara fihinna khalala taqaddama fakabbar mpaka anapokuwa sasa hakuona upogo wowote kule dosari yoyote labda safu imepinda akishaona watu menyoka sawa sawa anasogea mbele anakabir asema warubama qaraa surata yusuf na huenda akawa anaisoma surati yusuf au an-nahl au nahwa dhalika fi ar lula surati Yusuf au surati Nahli haya kuthibitisha kwamba jina la sura hii inafahamika kwa surati Yusuf ama majina mengine uh, watu huyataja tu lakini hasa jina lake ni surati Yusuf hii ni sura ya ngapi katika msahafu sura ya ngapi katika msahafu sura ya 12 kwa sababu Hud ni sura ya kumi na moja Yunus ni sura ya kumi Tauba ni sura ya tisa Al-Anfal ni ya nane Al-A'raf ni ya saba Al-An'am ni ya sita Al-Maida ni ya tano An-Nisa ni ya nne Al-Imran ni ya tatu Al-Baqara ya pili Al-Fatiha ndio ya kwanza kwa hiyo hii ni sura ya kumi na mbili katika mpangilio wa msahafu ilipangwa hivyo masahaba walivyopanga hasa katika rasmi ya Uthman ikaja hivyo eh malengo makubwa ya sura hii na makusudio yake ni kuwabainishia waislamu kwamba siku zote hatima njema i pamoja na wenye kusubiri mafanikio na hatima njema kabisa iko kwa watu wenye kusubiri pamoja na mitihani mingi sana na misukosuko inaweza kuwasibu watu lakini mwisho wa yote watafanikiwa bayanu anna al-afiya wal-aqiba wal-fawza للمؤمنين الصابرين رغم الابتلاءات والمحن والشلائد والكرب hilo jambo la kwanza jambo la pili sura hii imeteremsha kumliwaza mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam na masahaba zake na wale wanaokwenda kwenye mwenendo wake wanapata taslia katika hili ili nafsi zao zipate utulivu kwamba watu hupita katika atwar vipindi na hali tofauti tofauti na siku zote katika maisha ya ulimwenguni mambo hayaendi katika mtindo mmoja mambo yanakwenda yakibadilika sasa hapa pana maliwazo ya kuwaliwaza watu maudhui ya sura hii ukiitazama ni kuelezewa kisa cha Nabiiullah Yusuf alayhi salatu wassalam na hapa kuingizwa kisa cha nabii mwingine yoyote kama ilivyokuwa katika baadhi ya sura nyingine zinavyokwenda tutajua kisa cha huyu kisha huyu kisha huyu kisha huyu tumesoma kwenye sura Hud visa vya mitume mbalimbali hapa pametajwa kisa cha nabii mmoja tu lakini pametajwa ajabu na fadhila za Qur'an na namna uslubu wake ulivyokuwa wa kipekee katika kuaridhisha visa na, na habari haya ni katika mambo yaliyo chini ya maudhui hii kuu ile namna habari na kisa kilivyoaridhishwa kimearidhishwa kwa ufundi na, na, na, na ufasaha wa hali ya juu kadhalika pametajwa ndani yake ndoto alizoota Nabiullah Yusuf alayhi salatu wassalam na vitimbi vya ndugu zake na hasadi zao na njama dhidi yake meelezwa hapo kadhalika imetajwa habari za wasafiri waliomtoa Yusuf katika kisima mahali ambapo alitupwa na ndugu zake humo wakamtoa hapo kisha wakaenda wakamuuza na mitihani iliyompata alipokuwa akilelewa katika nyumba ya mtukufu kule Misri na kutakiwa yeye na mke wa yule bwana mkubwa pale na habari zake kutangaa na yale yule mraatul azizi aliyoyafanya kwa wanawake wale wa Misri ili kujisafisha kwa lile lilolifanya pia pakaelezwa habari za Yusuf kufungwa na kukaa jela pamoja na kwamba ushahidi unaonyesha kwamba yeye ni mtu barii lakini pamoja na hivyo akafungwa kwa kuwa hilo ndilo aliloliomba kwa Mola wake akaomba mwenyewe kwa sababu ya kukimbia mitihani ya huku uraiani wakati mwingine mtu anaweza kuingia kwenye dhiki mpaka akatamani dhiki nyingine iwe kama faraja kwake mtihani mzito ukampata mtu akaona afadhali mimi nife kuna ambao wanaona hivyo kuna afadhali kwenye kifo sasa Yusuf alitamani afadhali afungwe kuliko kukaa uraiani uraiani kuna nini njaa kuna wengine kwa sababu ya njaa kwamba njaa sasa kale jela hata makula ni mara mbili au mara moja kitwala kuna uhakika huko hakuna uhakika la kilichomfanya atamani afungwe Yusuf alayhi salatu wassalam ni vitimbi vya wanawake kadhalika imeelezwa kuhusu ndoto ya mfalme aliyoota na namna Yusufu alivyoitafsiri ndoto ile jambo ambalo linaonyesha ukubwa wa elimu yake na kwamba yeye ni mtume na pia pakathibitishwa usafi wake kwamba yeye yuko mbali hana hatia na suala la kutoka kwake gerezani mpaka kufikia kuchukua madaraka akawa mkubwa kutoka mfungwa kuwa mpaka mkubwa katika nchi ana nafasi jambo lake likawa juu likadhihiri pia sura ikaelezea makutano yake na ndugu zake yeye aliwajua akawatambua kwamba huyu ni fulani huyu ni Robin huyu ni fulani Yahudha ndugu zake hawajua lakini wao hawakumjua baada ya vitimbi walivyomfanyia na miaka mingi kupita wakapatwa na shida na yeye ndiye bwana mkubwa huko wao wajua tayari kashakufa siku nyingi alafu wakaja na shida zao wakamkuta yule anayetatua shida zile ni ndugu yao Yusuf amri iko kwake walipoingia tu akawajua hawa ndugu zangu habari hiyo pia imeelezwa katika sura hii na pia vile vile akataka kutanishwa na ndugu yake baba mmoja mama mmoja kwa sababu hao wengine wote ndugu kumi ndugu zake kumi na moja yeye akiwa kumi na mbili ndugu zake wale kumi ni wa mama mwingine yeye ana ndugu yake baba mmoja mama mmoja akiitwa Binyamin kwa akataka kukutana naye au hawakutanishwa aje na yeye pia vile vile kufanya hila na njama za kumchukua na mambo yaliyomtokea mzee wao baba yao nabiullahi yaqub alayhi salatu wassalam mitihani kukosa watoto wake kumkosa mtoto wake wa kwanza Yusuf mtoto wake mwingine akalia mpaka akapatwa na upofu kwa sababu ya huzuni haya kukutana tena Yusuf na wazazi wake katika nchi ya Misri na yeye kuwa kirimu pia jambo hilo limetajwa mambo ya tauhidi yametajwa na da'wa na mambo mbalimbali tutayaona insha Allah katika mtiririko wa darasa zetu kwa ufupi sura hii pamoja na kwamba imetaja maudhui kuu moja ya Nabiiullah Yusuf alayhi salatu wassalam lakini imesheheni fawaidi nyingi sana alimamu Shamsuddin Muhammad bin Abi Bakr ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى كذلك كتاب الداء والدواء تنوتك سوما سيسي بعالي صلاة العشاء قبل التراويح كنت كتاب شاكي الداء والدواء أنا منين أنا يزنقون زكوس سرهي أنا سيما وفي هذه القصة من العبر والفوائد والحكم ما يزيد على ألف فائده katika kisa hiki cha Nabiullah Yusuf kuna mazingatio na faida na hikma zinazozidi elfu kuna mazingatio kuna faida na hikma zinazozidi elfu kama mtu atazingatia vizuri kabisa akataamali jambo la sura hii na kisa hiki cha Nabiullah Yusuf atayapata mazingatio hayo asema la'allana in Allah an nufridaha fi musannafin mustaqillin huenda sisi Allah akituwafikisha basi tutatenga hizo faida na hikma na mazingatio katika tungo pekee kitabu maalum tutaandika kitabu maalum ya kueleza hayo sijasikia kwamba Ibn al-Qayyim ana kitabu hicho alitamani kufanya hivyo la adri faal au lam yafal lakini sisi mahali shahidi ni kuonyesha ya kwamba sura hii ina faida nyingi zaidi ya elfu takriban zaidi ya elfu tulisoma kwenye darasa iliyopita mliandika nyinyi nadhani kama faida 100 hivi nani aliandika zile faida nani kati yenu aliandika zile faida tulitaja faida 100 au zaidi nani anazo naam sheikh unazo wewe eh? uliziandika uliandika ngapi wewe barakallahu fik mpaka 100 yule anazo kwa mkitaka elimu ya sura hii faida 100 mtazipata kule ziko zaidi ya 1000 lakini tunataja safari hii inshallah tutajitahidi tutaje kama 200 hivi au 300 tunaona sasa zapatikana wapi zimo ikawa ukizingatia utaona zaidi zaidi ya faida mia elfu yasema zaidi ya elfu Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala kwa ukiisoma kwa mazingatio utapata kwamba hii hapa hii hapa kuna hii hapa tena faida za kidini za kusaidia kwenye dini yako na faida za kiakhlaq zitakusaidia kwenye tabia yako na maadili yako lakini faida za kuamiliana pia na watu za kimiamala na watu namna ya kuamiliana na watu kuna faida zaidi zaidi tena kubwa kabisa kumfundisha mtu kwa hiyo ukisoma sura hii ukaizingatia lazima utakuwa na busara kubwa sana kitu kilichokosekana kwa watu wengi